audado superas legadon. Por comprenigi al lernantoi la enhavon de instrua libro, la plei bona voio estas lautlegi partoin el gi, cai tiam serci la contacton cum la lernantoi por aldoni clarigoin en pli libera linguaggio, aldonante exemploin. Se libro estas scribita en flua linguaggio, tiam la laut leganto povas resigni pri aldonai clarigoi, cae povas sen pause laut legi tutan chapitron. Depende de la percepto capablo de la auscultantoi. Tiel ili povas exerci la lingvon cae la pensadon. Nome, ili povas construi bildoin pri la enhavo en sia capo. Se temas pri infanoi en lernea agio, tiam necessas presenti al ili bildoin el la libro, char ili ancora ne havas suffice da spertoi per ciui ili povus construi la bildoin en la capo. Do por etai infanoi estas tute clare, che ili ne povas lerni per propra legado, ili besonas audit tion, kion ili comprenu. Cai ju pli ofte oni laut legas al siai infanoi, des pli ili povas disvolvi sian imago capablon, cai sian scion pri la mondo. Cai la gepatra vocio liveras ancau emozioin, melodioin, ciuin la texto de la libro nur mal forte povas esprimi. Ancau en la bas lerneio, la propra legado ancora un eludas grandan rolon en la instruado. La ge lernanto itie lernas tion, cion ili audas de sia instruistino. Cai quancam gis la nivelo de universitata studado, la lernanto i pli cae pli lernas per propra legado, la cefa fonto por cerpi novan zion estas audi la vocioin de la instruistoi. Cai politicae gvidantoi gainas la fidon de homoi per siai paroladoi, ne per siai scribitai conceptoi. Tiui constatoi validas por ciui lingvoi, do ancao por esperanto, la lingvo en sia parola formo estas pli forta ol la skribita lingvo. La problemo ce esperanto estas nur, che giai parolantoi ofte ne suffice regas la paroladon en esperanto, cae che la ocasoi por paroli la lingvon estas tre limigitai. Nun tamen de pli oldude chiaroi La interreto ebligas disconigi paroladoin en la tuta mondo, cae tiu potenzialo daure crescas. Pli cae pli da homoi povas ausculti paroladoin en la reto, cae ancau nombro de capablai parolantoi crescas. Temas pri novai esperanto parolantoi, ciui iam quasau plen crescis cun la interreto, cae por ciui la uso de la interreto por comunicado cun la tuta mondo, estas tutte normala afero. Cai constateblas, che nova novai parolantoi ec tre bone parolas la lingbon, precipe se temas pri usonanoi. Usonanoi ja estas an daure la plei granda gruppo de auscultantoi en la esperanta retradio. Do giuste la lando, kies lingvo regas la internazian comunicadon, estas ancau la lando en kiu esperanto gainas plei multain novain parolantoin. Esperanto farigas tiel pli cae pli alloga, precipe por homoi, kiu iam lernis la lingvon, cae kiu nun sercias aplic eblezoin por siai acchiritae iconoi. En la esperanta retradio, la enhavoi presentigas en ambau formoi, en la parola, cae en la scriba. La scriba formo tamen nur servas por subteni la parolan formon.